Zure gaurkoan entzuleak futbola ipatuko dugu eta pilota ere futbolean eh, ligari lotuko gira eibar uh, ongi dabil, eibar egan behar dugu Sekula so, sekulako egiten ari da, baina beste bi euskal taldeak atik zailtasunean ditugu bai bilboko atetik eta bai donostiako erreala gurekin uh, eh, bizale bat ditugu usaiakoak funtsian eta beraz Iban Arregi suri urdinen, e, barkatu suri gorrien dako, atetiken dako, eta suri urdinen dako. Pantzo, holtzo mendi, beraz, e, eh, atxaldeon biak? Atxaldeon. Atxaldeon urat. Hor dira, hor dira biak. <laughs> Istante, ziekin, eh, gero pilotaz, lehenik pilotaz hariko gira barkatu, eta bengoan ez eskuska bakarrik, E, ez eta xapelketa edo lehiaketak ditugu aipatuko gaurkoan, baita pilota egile bat gurekin baitugu, berriki plantatua de Alfaro atxaldeon zuri ere. Hola asko zu beto, ha? Eh? Atxaldeon, Bai, atxaldeon. Ara. joak pizturik asko hobeto martxan dira aferak. Pilotarekin hasten gira, eh, jande alfaro beraz, e, biztan dena, pantzo eta iban badakizu parte hartzen alduzuela, eta entzuleak zuek ere, eh, bai telefonoz, 0 bost, bost behatzi, bost behatzi, oita mar 0 bat telefonoz emakira deitzen alduzue, galderak oagak egiteko, eta jakin ere gure Twitter kontua, kondua ere irekia dugula, beraz, horren bidez ere, sare sozialetan badakizu e, ibiltzen girela ere, horren bidez ere oagak egiten alduzue, gure kondua da joko zazpiko maga kanpo. Usaian bezala, are pilota lehenik, de Alfaro, horreino pilotari, aktivitatean, ganen dugu, baina, <laughs> eh, ara, horrein eh, pilota egile, eh, noiz eta nola jintzaizu uh, ideia edo gogoa? Bon, noiz badu bai urte bat, hasi nintzela ikasten, ba, urte egilean, Meinan, eh, gogoa etorri, bera bada, ezain izgei jo, urte bat eta erdi, joan den udan, ara, langabezian, haintzineko lan utzia eta zerbaiti lotu behar nola, eta eskulan heri buruz nahi nuen abiatu, eskulanetan beti maitatu izan baitut eskulanetan hartzia, eta gero, ara, behar nuen zerbaiti lotu, eta, ba, zendako ez eh, pilota, pilota mundu ongi zautzen, eta iduritzen bazela ere pilotari buruz, eh, piloteri buruz zerbait egiteko. Eta ara, entxatu naiz, eh, astapen batian pilota egile baten atxemaiten eh, ez da egisa izan, e, jakitatein pasazteko, eta gero atxeman dut araik, e, ara, urria zaruan mintzatu nintzen arekin, eta Eta handi goiti, ara, urtahilean, presginean eh, tresneria eta berzien guztiak bilduik eh, urtahilekin hasteko gara. Eta nola zen, ere, bon, pilota munduko azira, baina pilota egite aski berezia da, ez ditugu, eh, ez dira anitz ere pilota egileak, ez dira trumilka, ez da ezaguna den ere ofizio bat, nola egin zauzu? Bon, be, ostione jandutana, eh, ikusten nuen, aldeatetik, behaz, ba, jandutan gizara, eskulanetan izan nahi, Etxetik urbil, Eh, ala, ze bizikletez joiteko lan erat, eta... <laughs> Ah, hori, hori... Momentu honetan, eh, eh, naiz bizikletez joitea, Eh, ara, eta gero, gero, ara, nere gain eman nahi nuen ere bai, hori hori importanta zen, ez bertzen hori egiten dako hartzia. Eta, eta gero, ara, pilota mundu ez hautzen, eta ikusten nuen larik, eh, pilota, pilota egiteak ze, ze material behar zuen, eta hola ere, nere nire ideiekin eta ikusmoldearekin eta aski aski ongi da gauza sinpleekin uh, e, lengai e, oinahizkoekin, artile lagu eta eta ara, gauza gauza initz egitea azkenean pilota egiten dugu baina berba berroita hamar pilota mota egiten alda edo gehiago, haixe. Bai. Eta iru, iru gauza horiekin. Mm, hortik eta pilot, pilota e- egile e- edo pilota egiten hastea zerbait da, baina hortik zure ofizioen egitea, noiz bada ara deklikagetate hau hau da nire lanbidea. Ba, o, Ogi bidea. hortan bertze urras bat da, lehenbizian nintzen hortan partitua, gehiago zen, uh, et, pe, pena atxemaiten aldi berian, eh, pilota egileak lehen baziren hainitz, Bazen hainitz pilota egile eta eta poiki poiki eh, ara utzi dute segidai gabe eta urteetan uh, pasatu urteetan ukanduten uh, jakitate hori pasatu gabe eta hortan ere pen, pen, eta jakin nolaik bez bazela oino bat pilota egile bat bizirik zena eta lau bortz urte hortan utzia zuena pilota itia Eh, ara pentsatu nuen, ez badut gero ofizio iten ere, bederen nahi nuke haren jakitate hartu, eta nere, nere ganatu, eta behar bada gero nik zabaltzeko ene aldian eh, bertzen hori haiti, baina azteko eh, hemen egonda dila jakitate hori, berak bazuen berroita amortzurteko uh, ofizioa, hmm. eta haren aitare uh, pilota egilia zen, horren pitsa zenbat... Uh, zenbat urtez eh, pastu den ora eta orduan hori bai, hori hemen egoiten da eta nik ere pasatuko dut nahi baiti eta instantai patuko dugu eh, pertsona hori baina lehenik, eh, ara ez da ez da eskolarik ez da formakuntzarik eh, pilota egiten ikasteko ez ez ez ez da eskolaik ez da formakuntzaik formakuntza eta eskola dira hartzia norbaitek dakien norbaitekin uh, diplomarik. Baina eta... bertze ofizioetan ere hola da, eh, maiz, eh, eskolan. Bai, <laughs> Ikasten da zerra iso, baina ofizioan, eh. Esperientzia zer gaiten dut hori. Eh. Bai, bai, baina bon, beti, beti badira edo diplomak edo bai, aski, bai. Eh, aski zeratua da beste. Bai, hor izena nik eman behar nuen uh, ofizio ganbaran, samon emetxe derakoan. Eta hor, ara, ofizio bat irotzeko, behar dira edo diplomak edo irurteko esperientzia lantegi bat Eta nere kasua etzen nire esartzen eta kasu berezi gisa eh, onartzeuten unbait. Ah, ez da eskolarik, eh, bestetan menturaz bada eskola, bada formakuntza bat, bada pagatu Ahi. dara, baina hor ez da eskolarik adoz, baina alare, bada sekretu bat, eh? sekretu bat e, erosten dena? Ba, erosten dena, bai, ba, ba, ba, eni astapenian eh, inosentekia abiatu nintzen, <laughs> pilota, pilota egile batzu edo edo hortana izan zien batzuen gana, eta erakutsiko pilota egiten, eta hola, <laughs> ez ez, ez diat hastik, eta bo, gero finte komprenitu nuen, ez zena problema, baina bakotxak, ara, e, bertze pilota egile bati, segida hartzeko, e, jakitatea, jakitatea, eh, saltzen dio. ba, ba, ara gero saltzen edo ikusten da nola egiten den hori, baina bai, bai, bai badu horrek presio bat, eta Hori... nola posible da, nire galdera, nola posible da, mila eta ma bosgarren urtean, eh, informazioa simista bezala bian da, internet atope dugu, nola posible da, oino, sekretuak, olako sekretuak edo jakitateak saltzea? Ba, ez, ez, da, saltzia, da e, pasatzeko elgarrekin baldintza atzuin adostia, oktako egiten dut, izaiten aldira direnak, baina gehiena azteko nire kasuan ikusten dutana, pasatzen dautanak eh, bere jakitatia. Erten aldugun hor eh? Ba, er, dugu. Ah. Luku gara, izano. Izano luku gara. da izan dena, molenik lehenik daitzen gero bai Eta eh, arek... Ze plazera ukan duen, eh, hori gazte bat, bu gazte bat, Uh, eh, <laughs> gaz, ono, zartzen ari den gazte bati, eta jakitatean pasatzea, ze plazera ekin, ze, ze ilusio, ilusionea ekin, Eta gaur egun oino, naiz eta dena erakutsia dautan, ortsial goiz guziz, eh, atzuri egin... Horreino? bai, bai, bai. Eta, Urte bat pasa? Eh, ba, ba, ba, eta, eta beti mintzatzen, eta gauzeta, gauzak aipatzen, pilotari buruz, eta bai, eta, eta ba, bai, lagun bat bezala, eta, eta era, aba, sekulako Eta erakasle hona dia? Bai, biziki, biziki. Ba, ba, eta ba, urte baten buruan... Eh, Uh, bo, eh, eh, eman dezagun uh, joan den udako janik lemiziko pilotak eta iten dituela gero, ara, guaire ba, <laughs> ez dira behar bada punduan denak, baina bo, eta beti ikasten aiko naiz, eh, zaite, baina janik urratxa handi bat piloten egiteko ba, seila betez ara, pentsatzen dut ongi erakasle hona okan ba? Ba, mentura zu uh, berri urteren buruan ere zure sekretua salduko duzu, gazte bati, <laughs> baina gu janik uh, irratian galeiten nizugu salatzen alduzun, nola iten den pilota bat? Nola iten da pilota bat? Ha, ah, saltzen aldut. <laughs> Ados. Salatu eta saldu ondo dira. Azkuzu presioa emaitia eta entzulek... Gure eh, igatie badu Arabera... Badu sosa? Arabera, <laughs> manen duten. Bo, nola, nola iten den pilota bat? Bai. Bo, lehen ezan dutan bezala. Simpleki. Bada lehinik goma edo latexa, horrek dio bizitasuna emaiten, kasu ez pilota guzietan, hain naiz eh, pumpatzen duten eh, pilota horiketan. Bada da, Eta laguzko pilotetaz, eh? Eta laguzko pilotetaz, bertxeak ez dira... Uh, eh, bertxeak ere bai, bai, gomazkoak bat dira bai. Eta gero artilea, artileari gero emaiten zaio kotoinezko aria, ari hori josten da, eta hojatz batekin, hola artilea eta aria elgarri lotzen dira, ariak atxikiazten du artilea bere tinkotasun hortan. Eh? Joz, joz bezala alasten baita. Beraz, ari hori eman gabe, fitiago pilota tohta bilakaliteike. Eta ondotik lagua maiten da. Lagua eta lagu hori josten da, josteko teknikal bada eta zortziko forman uh, mozten dala hori, eta eta hoja. Eta gero, lehen errandutan bezala, zera horiekin, eh, ba, osagai horiekin egiten alda, zer nahi pilota, eh, askita gero ikuste sareko pilota joko garbikoa, eskuzkoa, ala pasakakoa, arrunde ezberdina dira. Pasakako ah. kasuan ez du, ez gomaik, eh? pasakako pilotak. Ez du pompatu behar gara. eta bote luzeko pilotak ez du gomaik, eta hmm. Aipatuko dugu, zer da, zer da zuretako zailena pilota bat egitean? Zailena, e, mementoan zailena jostea zaut, zailena. Bai, Gustuko lan adot, baina kostatzen zait. Zendako? Pilota hainiz jostea bat beste ino notik. E, eh, konzentrazioa ondia behar delako, ez tutalako no, ere isetasun hori, e, eh, pixkat tinkatuik aina izelako, zehaztasuna behar da, ziloa hain behar da aintzinekoa, haintzinekoen neugri berian uh, laguaren egitik eh, ez sobera urbil, ez sobera urgun, eta joan zehaztasun hori bada. Eta gero lunetak beho ez ditut egokiak, eh, joan behutuk <laughs> beginain gana. Horiak gazte delako ino. <laughs> hori mentura zailena jostia beraz. Bai, eta gero bertze gauza, gosta zaitena da, pilota gogo jentzat, pilotak eman zaun, eh, artilein biltzea, eh, beh bada gero etorriko gira, baina eskuza hartzen bai naiz, eh, pilota osoki iten dut. Eh, eta, Biltzea nahi du egan, eta eh, artira biltzeko, guruan, biribiltzeko, bai, eh? bai. egiteko, beh da biribildu, eta guai gaur egun masinak badira hori iten dutenak, Baina, ara, ni eskuz, eskuz naiz, eta, bai. eta ba, pentsatzen du, baina, ara, hori, bi horiek dira, eh, mejor mm. gehienik. Pilota egileena, Eliane Alfaro mundu berezia da ere, ez dira hainitz, baina mundu berezia da, zonbat pilota egile bada? Mantzakun, Euskal Herrian edo Gero nik eh, ez ditut denak zautzen, baina eh, orai zautzen ditu danak uh, eh, peiru jaden bada baitio, uh, azkainan ezagutuena pumpa, eta gero nik zagutzen ditu danak gipuzkoan otero, Nafarroan zulaika, eta gero antikarago arago bada zerbino. Oi, oi no ari da ura. Ba, ba, ba. Eta Zerreño. uste dut ari dela poliki. Eta ara horiek ditut nik zautzen horiek dira behar da pirotegile aski jaundiak, ofizioa eta behar langi, langileak dituztenak eta hola. Eta gero pilota egile hainiz bada, naski Nafarroan, merkatuetan eta eta denda txikietan eta ikusten dira pilotak, pilota goxoak gehienak, goxoak horik baitira erresenak egiteko, baina horiek ez dira kapable mentura txapelketako pilota baten egiteko. Berba ez dira kapable txapelketako pilota baten egiteko eta hori egiten dute berba onduko langisa egiteko, ez dut uste hortaz bizi diren. Nenara, eta aldiz lehenago lukugarra egin eh, eh, egiten dugula egoztiago izetan, kontatzen dauzkit lehenko pilotarien, pilota egileanak, Baina bat ziren, behar bat, zazpi edo zortzi. Eh, ipar Euskal Herrian, eh? Aipartzen du, eh? bi, eh, eh, pumpa eta zu. Eta bai, ni ez dut oinon ere burua eta osoki pilota, pilota egiletzat bai, baina ez merkatuan instalatu den pilota egiletzat. Bai, txasia naiz, pilota batzu egiten ditut, puiki puiki, eta, eta nik onon ere burua ikasle gisa ikusten dut entxeguak inez, eta ara, behik, eh, lagunak ere baditut pilotariak, eta horiek laguntzen haute. Mm. Ze hageman duzue pilota egilen artean, bada konkurentzia zogotza, elkarlana? Bo, egia erraiteko eh, pumpaikin bate, hagemanik, eta behaz ez da ez, da, ez onik ez txarrik, ez dugu, eta gero Olivier Françoisekin eh, hageman batzuk izanak, Hala, eta gauza batzutan... Eh, hori na, da pegoa bai, dena, bai, plantatua dena. Eh? Bai, gauza bat edo bertzentzat lagundu izan hau, eta hola, baina, ara, gero, gero bertzeekin, eh, zerean, zerbino horrekin, bohan hartzen dut adibidez latexa, ara, latexeko kiski horiek, hori nik ezpaitut ere tresneriek edo iteko ite, itean ere ezpaitut ikasi. Hori ere eskuziten alda edo masina batzuekin, Eta horra, gehiago korik ez, gehiago korik ez. Masinak e- edo tresnak e, aipatu dituzu, e, zuk eskuz egiten duzula, Ara, badira ere segretuak pilota egilean bai. masinak dituztenek ez dituzte erakusten. Ah, ez, ez, ez. <laughs> Ze... Ez dituzte erakusten, ez, ez, ez. Zia ba, da hori alegre bai, Bai, gero, gero ara, eh, internet baitugu gaur egun bo, ni bila naiz interneten, han ikusten aldira, beisboleko pilota egiteko masinak. Ez dira osoki erakutsiak, horre parte bat erakusten da, baina argiki ikusten da, pilota, pilota batean, gomazko pilota batean, beraz, artilea eskuz biltzen dute doidoia, lemiziko itzulia, pare bat itzule, eta pausatzen dute masinan, eta ziztu batean pilota egiten da. Eh, Borobil, borobila. Borobil, behar den tinkotasunean, eta... Ba, ara, Hori da zaila ere pilota batean, behar da, borobila borobi, egin, behar da, ongi borobila tinkatu. zaila da, izierri zaila eskuz. Bai, eskuz, bai. Eta, eta masina, espada egokia ere, zaila da, borobila itia. <laughs> Zenta badira, etxeko, erraden du, etxean egin masinak, eh? Ba, ba, badira, entxiatuak direnak no? lagun bat eh, ingenier bertxe ez dakit zer, eta horan indituzte berek muntatu, bai, no? e, pilota ez, ez da beti e, xuxena te, eh, borobila. Pumpak teatzen. badu, masina edo tresna. Ba, ba, ba, ba, ba. bai, ez, oi, ez, da, ez da sekretua hori zen, eta hori mendiak bazuen denek ba, ba ginakien, bazitula masina bat baino gehiago. Sekretuna da, nolakoa den? Ah, nolakoa den, hori bera. Eta Olivier François adibidez, badu ere? Bai, bai, bai, bai, bai. Bai, ni pentsatzen dut eh, gaur egun bakarra izain naizela eskuz, ez dakit, eh, beha bertziak badira, eh? beha otero eskuzai da, eh, ez baitakit ez dut informazionik bertzen inguruan. Zer uste dut ere masina badula, eta ara, me beizboleko pilotak eh, guriak bezala ina dira, goma, artilea eta, eta lajua. Eta pilota eskuz eginikan ere, um, ara, zure ogibidea izan daiteke, zenta alare pilotak fornitu bat dira? Na, hori da, Saldu dira? Hori bera, hori bera. Luzaran, e, eh, bon, guai gertatzen dena da, guai laguntzak baditu eta biatzeko. Orduan, eh, bai e, langabeziko sariain atxikitzia, en eskubideak bukatu arte, joan hori laguntza handia da, gero lehenbiziko urtean a, zera sozial kargu horiek denak a, ere ez ditut pargatuko, bigarrenian geixo, irugarrenian oino gehiago eta laugarrenian osoki, Bon, laguntza horiek badira, behaz eskuz hartzeko eh, posible da. Posibilitaike ondotik ere, bainan, kasu hortan, eh, pentsatzen dut uh, eh, jan hori, luku garai ere, uh, ura eskuza izana da bizi guzian, bainan, ara, pasatzen zituen, bere atrigean, uh, ama bi horren egunean, eta sei egun zazpien gain. behitze bizi modu bat, lanean izana da, azkar, eta nik ere bai, hola ez dut, ez dut bizi nahi. Orduan, Eh, memento batez, eh, ara, nik ere masineri buruz beharko dut eh, abiatu. Baina nire ideia da, behar bada idealista da, baina nahi nuke, nahi nuke pilota batzu esku egiten segitu. Masinak hartu, bereziki lehen erremaitut joko garriko pilotak eta bertzeatzu gogorra direnak tinkatu behar baita luzaz eta eta azkar, horiek nekagarria dira gainera, baina ez dute, bon, tink, tink, ungi lana ungitia da, ungi tinkatzia, eta ara. Aldiz, eskuzko pilotek, badute iziarriko gauza zaila, ez eh, indarren partetik, ez da gogorra indarren partetik, benen, zaila da teknikoki. Pilotak behar baita goxoa eskuandako, diametroa xuxena, eta eta horren atxe maitea bizitasunare behar du bere hori, zenta normalki tinkoago no, biziago. Hori masina batek tax du ba, segidan. ara, masina batek atxe du segidan. Baina eskuz eh, egiten aldira e, eh, graduazio edo zera, zera batzu eta nire helburua litzateke atxikitzea eskuzko lan hori maite baitut alde batetik eta gero iduitzen ba, eh, importanta dela ere eskulan, eskulanaren atxikitzea gaurko egunean oino eh, eskulanak ekarri gaitu gaur arte, eta nik uste dena masinizatzea. Gero ez dakit iten alkutan, hori, hori nuke plazera hundiena eskuzko pilotak eskuz eginak, ara. Hmm. Eta eskuz eginak ez, du indar hainiz galde egiten, Aix, aixio da, baina kasu hortan ere, behar nuzke, hainitz hainitz egin, nire besoa automatizatzeko azkenean. Nire besoak tentsioneak aldioro ejan nahi du pilotak albezain jegula jateatzeko. Masinak iten aldo naixe, eta jendiak ez aixe, baina Eh, guai hartua izan diren eh, pilota egileak esku ziren, eta lortzen zuten nunbait. Behar bada, ez zuten lortzen gaur egungo hmm. regulartasuna. Ah. gaur ere denetek bada, eh, ez da beti. Ba, denek, ez, e, bakotxa, bere sokoan badu bere, bere sekretua, batek masina dela, besteak ezakitzer dela. Ez te hau be el, elkarlanean hartzea? Ba, hori hori zaila da, zaila da, zenta bon, bakotxak badu bere, bere historia pilota egile mundurat eh, jauzi eginez. Ez da ere alako diferentzia izan behar, batetik bestera pilota bat pilota bada? Bai, baina bit diferentzia bada, bai, diferentzia bada, seurki. Ba, ba, ba. Haundia? Bai, bai. Bai, lagua artilea, gaina bakutsak desbegina erabiltzen dugu, fugunitzaileak ez ditugu beginak, eta gero esku kolpia iteko manera ez ditugu eh, manera berak. Eukan ditugun uh, ere eh, pasatu zaizkigunak ez dira ez dira berak. Bo, di, difentziak ateatzen dira, benan, horrek badu bera berastasuna, difentziak pilotariek gustuak izaiten dituzte batian alabertzean gero euneko largoian pilotak berdina dira, e, zenta goma denek berdina eman behar dugu behar artilea gramaja bera, eta lagoare bai, eta diametroak ere, maiz, eh, eta bon, gizauziz, pixuak egiten du diametroa. Hori pilota ofizial baten egiteko? Fede, ba, ofizial baten, federazioneak eman ditu, arautegi horiek denak, behaz, nu, gutio aski, denak ibiltzen gira, pilota klase Berdin txueta, mehen, difentak dira, difentak dira. Edurren, eh, eh, eh, ateratzen bazira norma horietaik, e, instantean enitu nahi aipatu, baina horrein nahi ateratzen bazira norma horietaik, mantzegun goma gehiago, pixka bat potoloago, edo diametro eskata eta hondiago, nahi duegan, ezin direla saldu? Bai, saltzen aldira, baina ez txapelketan nahitzeko. Txapelketako pilotak behar dute, un, ara behar dituzte, ara horiek bete. Gero, eh, nik mementoan, kasik janezake, gehiago pilota egiten dut e, txapelketaz kanpo, txapelketan erabiltzeko pilotako baino, e, jende galde dute, ten hainuke pilota pixu bat, besuan iteo, bertzea eskua berotzeko pilota lodi bat, bertzea auk baten dako, bertzea ni nire lagunekin, oita bostukte dituzte, ba. eskuak minbera, goxo bat baina bizia, bertziak tohta hartzeko ez dakit, bertzea ba, eta hola egiten dut, nahi bezalako pilota azkenean galdein bezalakoa. Ha, ah, ordan, orotara, eh, denak kondutan harturik, badea merkatu bat. Ordan, merkatua, eh, horra unik eh, arruntikia, baina bada merkatua, bada, ba, ba, sekulako pilota galdea bada. Bon, pilotak guretako on, ona duena da, igatzen dela, bustitzen dela, galtzen dela, eta horiek denak, ejan nahi du, pilotak behar direla, edo behitu, eta behitzen ere badalana, eta hortan badut lan pixkatere, lagu behitzen eta. Orduan, behitzen badalana, eta gero behiak egiten. Eta gero bada beste zerbait, kirola, pilota, kirol gisa, eh, eh, puntara joan ez bezala, eh, bon, txapelketa elitiak, eta abar, eta abar. Nahi, dira gero eta pilotak, behiak, eta, eta aldiro, aldiro behiak. Berezkoek beti behiak dituzte, pilotak e, lehen mailan haigirela igu, bederen pilota bat emaiten dugu, bizpairu pilotetak, beno, bat behia da aldiro. Bon, gero, bigarren mailakoek mailakoak ez dute emanen, bon, gero eta gutio, benan, behaz pilota behiekin hartzea ere, lehen, lehen ez zuten eh, pilota batek iragunen zuen, ez egiten dena. bai, aldiro behiak behit dira jokoan eman, pentsa zema partida bat Eta bada esku, eskuzko pilota, eskuzko pilota medie kategoriak, Eh, gero bada paletazkoa, bada la, eh, joko garbi, horre kategoria bakutxean, bada plazako pilota trinketekoa, eskerpaetakoa, aldiro desbergina, jan pilota behar dira beti egin, eta merkatu haundia, bada, bai, bai, bai. bai. Zuk adibidez, nori, nori saltzen dizkiozu pilotak, nor dira zure bezeroak? Eh, lehen erran dutana, guai gehienak, partikularak, inguruko jendea, eta hoa maitzu aitua duten ato, egin dek egiten du, eta galdegin lagun baten bidez, edo zuzenean. Eta elkarte batzuk ere hartu da dizkidate. Mehentuan, iru elkarte, baina, ara, poiki-poiki, ara, pilotak eh, eginez bezala, gustatzen badira, ara, galdea, galdea da. Eta ze, ze pilota mota itunzu, ze... Horan, mehentuan, eh, Uh, eskuzko pilota txapelketakorik ez dut egiten. egiten ditut, baina sarako... Ez duzu komertzializatzen. Ara, ez dut komertzializatzen. Sarako izahe elkartian erabiltzen ditugu, uh, entxegu gisa, espaitut atxemana, oino, nik nahi dutan bezalako pilota, eta gero espainaiz gai ere, oino, pilota on batzu ateatzen zaizkit, eta horren konte naiz, partietan erabiltzen ditugu gainera beinatekin, eta hori... hori Beinat maitea. Beinat maitea egin bai. Plazek badan, edo Olivieikin ere joan den urtean plazan. Olivia arotzaren. bai. Horren, niretzat, sekuako plazek badan, nik egin pilota egin hartzea, eta gustura gelditzea. Baina, bara, amak pilotetai, bat eta hori ateatzen zaizkit. Bo irazten dut araik, jaiten dute, dela. <laughs> Ara. E, oh, demora, fite doa, fite e, Alfaro, ba, badira ono galdera aniz, eta badira entzulen galdera zomaitu, lehenik pilota batek zomat balio du, ez dira denak berdina? Ez, bo, ba, hanik eh, pilota goixoak, eh, eskuzkoak, hau eh, e, jendako eta hola, amazazpi euro, eta gero joko garbiko pilota bat, kasi berroita amaz euro. Ez da, ah. mar, baina antxo. Hmm. Material desberdina egan duzu, eh, astapeneko eh, kiskia deitzen dena, baina eh, entzulek urek dezaten, da, mm, ez dakit kiskia nola gengin ezak? Bai, kiskia edo, edo nola egiten, bai, Astapeneko borobil bai, tipi bai. hori, eh, da, bai. eh, eh, latexek... Ba, kanika... do, pilotaren astapen, hori, materia anitz behar duzu, nun, agapatzen zu material hori, zertaz egina da, Gero batzutan, eh, adibidez Joko Garbiko pilota batean, uh, espela da, eh, eh? hori ez dugu egan, bai, espela da, eta espelan gainean da goma edo latexa, eh, ezkerpa eta edo plaza den. Amatzen, eta... latexa egan duzu, biltzen duzu logroñoan. Bai, han, kiskia prestina, eh? mm, bai. Eta gero goma, adibidez, uh, ara, Olivier Françoise hartzen diot, Perro Gaden, beste pilota egile bat. Gertatzen da, go, go eh, behar litaike eh, manatu eh, enpresa uh, bati, baina, uh, taket, behar da, ez dut xuxen gogoa, baina mila kilo hastakeria uh, eta orduan, uh, ni bezala abiatzen den baten dako, uh, da astapenean, mm. orduan, ari hartzen diot eta hola. Ondotik artilea heldu da? Bai, artilea Espainiako artile bat, hartzen dut. Eta gero... Nungoa? Logroñon. Eh, beti Logroñon. Logroñon, bai. Ba, ba, badira pilota egileak eta nun eh, ara... Ari da, ari bai. galtzen, edo? Nik atxeman dut zerrenda bat uh, nazioarteko federazioina, ematen duena pilota munduan diren pilota tresnak itentuztenak edo pilota iteko gauzak saltzen dituztenak. Eta hor atxeman Logroñon, ah, lagua ere bai. Hmm. Lagua ere, ze lagu da? Lagua, hauntz lagua. Hauntz lagua, beti bai. hori behar du? Beti, ba, gehiena ba, lehen uh, zakur lagu ekin iten zuten, hori hori egiten dute, eta janok behaz... Uh, hori egiten du luku gara ikede. Egiten du beti, <laughs> bai, bai, hona zien eta lagu Eta, ez da... Eta nik uste ez dela izure, eh, ez dakit no? Hauntz lagu izaten da. Eta gero, bada, eh, pilotentzat, idi edo, ah, behi lagua dena, eta gero erabiltzen dugu ere ardila jua guk eh, pilota goxoen zat, aurren piloten dako, ardila jua bo, aski azkeja da eta goxoa txematen bari hori ere ematen da, ara. Baina uh, gelditzen gira hauntz lagua ikin, uh, eh, eguneko latenoita amak gehiotan, eh? Hala, barkatu, entzure bat badugu iduriz ere, galdera bat zuretako ea hor dugun, oinoz, eta ez dakit manipulazioan bat egin dugun, Gabon! Gauan, gauan. Berritz, berritzen txatuko gira biltzen. Beste galdera bat zen eh, eh, beste materiala zen eh, beste aria kotoinezkoa, hori nu biltzen duzu? Da, ba, hori uh, internetez, holako, jost, joste, josteko materiala saltzen duten uh, enpresa bat ara. Ez du publizitate eginen. Are, gabe. Are, guaikoan badugu entzule hori, atxaldean? Bai, atxaldean. Ea, entzuten zaitu eiandek? Eh, e, eh, nik ere izan zaratik, nizu bat usteko eilanderi, eh, jateko bere seneak galdu <laughs> Pilota Eta egin pilotak ziren? Etzien egin pilotak. Ezek ah, txera ziren, eta behaz eh, joan du. <laughs> Ara, behaz... Eta borra zuen partida. Ara, beharko du, beharko ditu ubeak egin. <laughs> Bautuz, ba, ortako, ortako. Ebe, eh, minezker behaz, parte hartu. Are, izan hongi. Ale, egin eh, daren joan esek galdu du, bai. nahi baduzu jakin. iakin. Ardo egin kontra, ba, Ara. Ba. Han behar nuen, menan, ara. Ara. Ara. Ara beste entzule baten galdera, eh, internetez bidali duen eh, galdera da hau, eta egaiten du, uh, eh, buraso bada, entzule hau, uh, pilotan ari, egaiten du, batzutan, burasoak kezkatuak direla, uh, batasunetan, uh, pilotak gogorak direla, kezkatuak direla horien eskuendako. Gogorriak ote dira gaurko pilotak? Gogorriak, uh, niri duitzen zait, egokitu behar direla gehiago. Eta alaz goxatu, eta landu behar dugula, zenda komplikatua dena da, goxatuz, goxatzen badugu pilota, pilota galtzen du indarra, bizitasuna, eh, ara, eta orduan, jokoan ere apaltzen da, orduan, zaila da, eh, goxoan atxiki, pilota eskurat goxoa txikitzea, eta eh, txikitzia bizitasun hori eta pilotain indarra. Baina, ara, horren txikuak dira, eta ne ustez, behar ginuke atxeman, pilota berdin eh, indartsua bagnetik, egan nahi du eh, bizitasuna atxikiz eta jotzen dugulaik difentziaiteko maneran, Mena esku, eskutan goxoago, bai, alaz nik uste dut, goxotasunari buruz joan behar dugula. Eta, eta bai? bai, badira beste galdera hain itzebo. Batez ere antzi gabe, beraz, eh, zure enpresa eskutik deitzen dela? Hai, hai. zurekin kontaktuan jartzeko, e, pilotan erosteko? Boa, mementoan telefona dut bakarrik eta ez dut interneten eta jose emanik. E, ara, ara, ze, behar eman telefona? Te, nahi bauzu, nahi bauzu. zero zazpi, sortzi bi, zazpi, sei lau. Pilotak erosteko, galdera berdina zen, beste entzure batena, neskendako pilota bereziak eh, baziren, edo egiten ahal ziren, Pitzatzot bai atzat, denen dako itena. Ba, ja, hundi uh, Ea, mutiko pilota berak dira. Eh, mutikoak aldu zaizki, pilota goxoak alde inaz. Neskaik ez zaiteldu, pilota goxak alde inaz, egia da, baina izaiten alda. Hara, esker mila, jande, eh, hortan utzi behar dugu, janik denbora pasatugu eta behar baitugu futbola ipatugu den dokumentetan. Eta pausarik gabe gaurkoan, eh? ez dugu astirik ere pausaren egiteko, zenta demora joan zaigu, beraz segidan futbolarekin segituko dugu. Eta... Nola? Eh, <laughs> barkatu. Eta aritzen bai, aritzen jestuka jande, nekien zer nahizuan. Eh? etziela gomitatu behar futbolariak askia itzentu hola, aste duzian. Ez, aukten ahas gutxi, Iban eta Pantzo, zakit eh, bigarren aldia duzen joko eskampoan? Bai, bai, bai. bai, aski da. Eh? Ah, aski da, bai, bai. zeiten duten. <laughs> Bo, haipat behar ditugu, erreala eta atletik, eh, kinkalarian, eh, amabi eta amairu garen, pundurekin, ez da inbeste, ez da intxarra, ganezak amabi amairu garen, mena pundu ez da initz, eta sailkapena baino menturaz jokoa da kezkagarriago edo mm, larriago ez dakit. Biendako galdera, zer gertatzen da? Errealean eta atletiken, zer demontre gertatzen da? Nik zegit, errealean behar ba dut izan dela pixka bat arazoa planifik, gaizki planifikatu dute ene uste zurtea, e, uste dut e, jokala erdi aldean batez ere jokalari biziki berdintxuak dituztela, ene ustez eh, hor eh, badute gabezia bat, baina gero ezin da ulertu, nola emeretzi puntutatik errealak eh, bederatzi hartu dituen eh, Real Madrid, Altzio mm. Madrid eta Bartzioen kontra. Altzian nuen hori anik. Eta gero, abame, ah, ba, hori da, horrek nau, horrek edite maiten, kristoa, morroa, ezin duzu ekipa hundien kontra irabazi, gana idut idaztuzu baten kontra, bon. hiruen kontra, ez da kasualitatea, eta gero, egin eh, azken eh, joan den laun batzian eh, egin dute partido negar garri bat, fengizkatzeko, ez dakitze gertatzen den. Zinez? Zuk nik egan, eh? pantzo egiten du. Atletikean, Iban? Atletikean, uste dut, e, jasko urte edera kalte eginda, ula, ja jaskoa eh, ni hau garritia dintzen, zen da bon laugarren eh, alare uh, Bilbo ez da bate gaizki, eta gero ondoa, ara, uh, ondoa, uh, jogalari bat zuen berdin uh, buria sora ederkusten, batzu maila ez emaiten, eta berzea atzuik, batzu biak, <laughs> eta ba, e, joan den aldean erraiten nina, bo, ez dut balberde kritikatuko, ez dut pentsatzen entrenatzailea denik arazoa, zenta jogolari batzuk ez dute maila emaiten. Bon, bizka, ene, duriko, eh. atletiken bizkarrezura eh, ez da bate ona. Asi iraizo zen aldetik, eh, uh, atxikitut bi alarek, uh, lemizko emankizunetik portoren partida, raio baiekaroren partida, eta berze partida tantziaut. Ira izo zen lan edera behar da ipatu, fen bo, hor, biztan da irri zain izala, gero laporten maila, bo, gana dut horren eduriko bere buria soera ederkusten du, bo hori... Eta, eta muniain? Eta, ara, gero iturraspe, bo, maila pala guan nahi da, hori normal bezala ikusten dut. Baina, Beinat, eta... betiko beinat, eh, hori ez dakio, nuna aider, baina, bo, eh, ara, ene diriko... Eh, Gaiten alda... Konten gira Eta gero aduriz, bo, aduriz, ez du kritikatuko, zenta jaz, eneduriko janik uh, mail oso ona eman zin, aurten guan normal eta gero giletik ez da lehore, odeon, bon, pazientzia behar da, eta, eta munia entzusa eta, horik, uh, jasko izar uh, ibiliak, bai. ez dira gehiago mailan, eta... Gero... Bena, bien kasuan, errealaren eta atetiken kasuan, uh, eh, behar badak errealean, baina kasik jasko ekipa berada, talde berada, ez da, nitza, nitza, aldatu ere, ez, no, nola demontre? Errealean, eh, aldatu da, kentzen duzu uh, atezaina eta ba, eta, eta bai, rabok egiten aldute, horrein bai. den sarraskia. Ez, baina e, eh, uste dut e, beti bezala urte honetan ez da Eh, dena duzu alde, gara eh, dena ateratzen da, formantzira, e, ez duzu zauriturik, eta aurten dena dute kontra, dea bi jokalari on joan dira, eta nik uste dut bravo batez ere bazuela kriston pixua aldagelan eta eta gero grizmanek ematen bestea beste abiadura bat orain zinean orain erritxa dute nahi du egan liga eta ligaren azpikaldean artean ez dela imesteko diferentziarik bat setasunetan jokatzen aldera? Uh, nik uste baiat, eta gainera aurten uh, uste dut uh, eta dola bi urte e, Sebia eta Valentzia etziren bat ere uh, oian einean, eta aurten uh, urte hasieran denek donostien erraiten zuten Sebia gure ligakoa zela. Badira, hogoi puntu diferentzia gaur egun ez da ulertzen al, jana idut, uh, sebia biziki ongi da, errara biziki gaizki da, eta listo. Eta euh. nik, uh, pantzoekin adozin, zudenak untradirelaik, uh, jaz ere atretiken uh, partidetan, uh, izan dira partida batzu, uh, ira zidituzte, eta zuten baitez badamen esi. Aurten, ara, Balentzia garen. Horrek egiten du diferentzia? Eh? Bai, ba, partidu batzuetan garen, partidu garen, partidu batzuetan gero nik erganen dut, eh, erganen eh. dut lehemiziko eman kusinian erganen dut, amezala, iru partida segidan galtzea samamesen, ez da posible. Euh, Atletiken... Eta noren kontra. Euh, Eta noren kontra, jauzu, eltxe, Cordoba, orden egan nahi du, alare, uh, jokalariak sartzen direla zelaian, egan bo, ale, etxean gira, bai, bai. Eta, eta ara, gertatzen dena, gertatzen da, bizten da, eh, ez dela eta garraik emaiten, ez da, ez da miakulu. Ez kira, sekura nahi izan ibanekin uste. Bai, ez da, <laughs> joan den jokoz kanpoan ere, akulta adoz inesten. <laughs> Gaizki zizelaik, adoz zizte, ongi zizelaik ez da inbeste. Egealen, eh, egealen, Egealean pantzo holtzomendi, e, trebatzaile berria, David Moiz, Eskoziaga, bai. right. partez, Bon, jadanik eh, hasi behar da kritikatzen edo denbora utzi behar eh, Joker. <laughs> Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, behar zaio utzi denbora, biztan baina egan nahi dut, eh, ik, eh, azken partiduetan ikusitakoa ikusita, ikusita ez da ez dakit eh, entrenatzailearen arazoa denez eh, bai bai, me, zena izu erratea eh, arrasatek urte bat erdi eh, moiz badu bi, bi hor dela zenta ez duzu ikusten irratia me horatzekin <laughs> du buru bat ez, horatzekin du buru bat eganez, eganez, ala ere eh, arrasate eh, bota edo eh, Hala ere, uh, kritikoak ziren agasatarekin. Ah, Beba, izen, eta justuki, baina nik uste dut... Eh, David, da, ba- ez dela trebatzailea... Ez, ez zenta, zenta David Moiz sartzen da talde batean, eh, taldea ez du berako osatu, eta e, talde horren prestakuntza ez du berak egin. Orduan biziki bai, bai, zaila da. Arrasate botatzean denek bazakiten eh, entrenatzeire berriak. Bai, bai, me badakit, me badakit, baina badakizu denetan hori pasatzen dela. Denetan. Bai, denetan, orduan, bon, be, reala ez munduko excepzioa, eta atletiken Iban, enfin, eh, fen, dutzen, eta ez du balberde zalantzan emaiten. Man, bar, balberde zalantzan emana da, ah, eta gorki. Ez izteina beraz. Ez. balberde zat. Iduritzen zait entrenatzaile hona dela, baina Bilbon badakit deia aipatzen dute edo uh, garitano, edo erraiten dute zigandak hartuko duela lehen ekipoa, eldu dena urtean. Be bai, me, egan nahi dut. Horiten eta bezala, behin emaitzak ez direla ikor. Baina nene ez da balberde arazoa, zenta ah, berri zerantare, kusiz, ez dut partida osoak ikusten, baina entzuten dut tanekin eta eskolte bizten eta eta partiduak eh, atxetan, bon, jokalari batzu, uh, ez dute, beren maila, ara, punto final, eta gogo falta. Behar da, eh, partidu batzutan, batut zira zi, batean, buru bat ezagri, eta emaitza atxiki. Bon, ez dute iten, ordean. Uh, Be, behar da, balona da problema, ez dituzte balona honak. Ez dira es, es, esku ortego. Eba, behar da. Eta pilota, pilota egile ordez balon egile ere... Hortan hain, opentsatzen. Biak, biak bat izan. Demoraldi ba, astapenean, eki, e, taldea futbolean ongi ari zen, horretzen zira olat, zer egiten ginoen emisiko eh, emankizunean, eh, bo, emaitzak ez ziren, baina jokoa hor zen, eta orai emaitzak ez dira, jokoa ez da hor, bon. Gero, aiduritzen zait, eh, behar bada trompatzen ez, behar bada atletiken, uh, Uh, joko obea edo ez azken partiduan <laughs> irregulara biziki irregulara errealean bezala irregulara baina behar badak kezka gehiago errealean jokoaren aldetik ba, nik eh, gerraiteko egia da e, entrenatzaile trebatzaile berdi, berria etorri da eta nik ez dut diferentzia hundirik ikusten egia da gibele aldean e, xanoago ari garrera baina gero iluditzen zaite gero e, kritikoa zinen era kasaterekin aldaketekin E, noiz egiten ba, zituen, eta... aldaketak ez, e, kritikoan nintzen, zenta emaiten zuen e, elustondo, batez ere, enetzako dela errealeko arazo handi bat, oain bat ditugu bi, <laughs> Baina kasu, Twitteren atera da, behar bat atletikek nahi zuela erosi, gorka elustondo, ni proposatzen ah. naiz, eramatea... Zuteri beste jokalari baten eh, ginela, eta... <laughs> <laughs> ez, baina eh, zine izu. Pantzo, moiz trebatzaile berriak eh, bai. du berak egin taldea, berak nahiko du pixka bat eh, findu, bai. jokalariak bai. kagaraziko ditu, badira pistak. Yes. Ari da entxeatzen, atzo iduritzen zen kanbelena kasik egina zela, arzenalekoa, baina gaur e, li nahi dio erosi arzenalek paulista, eta nahi dute kanbel txartu tratuan. Bazten ere eh, totenameko bat? Totenameko bai eh, kapue, eh, erdilaria. <laughs> Etzen ere zerrendan, uste, astuntan. Bai, Ez, ez, ez, etzen azeren bon, hori behar bat seinare hona da, Tuluzena izan da, eh, fen, jokolari nik ezagutzen dut gutxi, mezak pixkat, eta gustatzen zait, eta justuki... Pe, ze, postutako jokolariak dira? Bebe uh, eh, Campbell da gehiago Griezmannen postua, eta kapue da pixka bat, e, perfila ez dena errealean, erdilarian, uh, pixka, bat, bi areak zapaltzen dituena box to box delako orako bat, pixka bat, eh, iristen dena intzinera, baina eh, biziki fisikoa eta eta eh, goitik ere ongi, buruz ere ongi ari dena, erdie. Hori ez dugu, uh, akatsa erraren uste dut uh, planifikatu delarik da erdi aldean, E, falta da, bada, bauzu Markelbergara, eta gero, ez da besteik, Oan ba, hori, ene ustez e, eh, gabestiak bat dira, baina bon, utzi behar zaio demora, moi ezi, kusiko dugu. Hemen nik dira, eh, berdin bari bat dira, botatzen dute, lasai asko enegatik. Kezkatu azira? <laughs> bai, emelezi puntu, aldiz bi, oita mezortzi, oita mezortzi normalki etzira salbatzen. Orduan kezkatu anaiz. Iban, eh, kezkatzeko agazoinak ditu? Lokpantzok? Bai. Eh, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. nik gauza bera egin ba, dut. Galdegin dakot gauza ah. bera. ez ez, me erantzun eh, zenta... E, no, egin er, Bilboren dako hori, zenta iru txapelketena egin da. Den, dena eder da. Alo, egia da, uh, argudi hori bada, bo, kopak launtzen alduela, gero, joko maila, konfientzia. Galdera zen hori da, Iban. Ona da edo txaga da iru, iru kompetizioak itean nahi dugan. Europa Liga, Liga eta Erregaren kopa. Eh, Irazten hau zu bai, eh, izan ez? Ba, ara, malagaren kontrapasten zirako pan, are hop, ligan, gero, uh, eh, olako guain uh, eh, onbaten gainean eitzen altzira, eta zenako Edo akitzen altzaitu? Akitzen altzaitu, eta, eta kusiz zetalde duen bilbok. Uh, optimista. Hene duriko, uh, behar litaike, uh, txapelketa bat. Uh, Nik optimista ikusten dut, uh, Iban, zenta... Optimista eniz, Erran dut, inkieti nintzara, liaren nako, zenta... Zenta, ikusten duzularik ze aduriz dependentzia baden, ara ere adurizek baitu eta ama azteitzen bat urte. Azta, ah, erreala ez da, film ah, fin, filmo gazton dependentzia. Bela bezala. Eh. Bai, baina belak oi, urte ditu. Gana ah. idut, adurizek berbali maitu jokatu iru txapelketa eta deia aduriz ez zelarik hor ez da fitxik Efe, fitxik eh, ba, ba, ba, konbentzitzen duena giletik, erna dut atletik entzat, nik uste dut zinez, atletik egera baino hobeki dela, baina uste dut badura, biziki zeire izanen dela hoien ere, zenta justuki... Iru... Hogarik gira, maila zatxikitzia, eh? Bai, bai, bai, bai, bai. ez Ez, ez, ez, ez, estripu bat fite gertatu da, eh? Atletikek Europan pasatzen mali maitu bi itzuli, eta kopan iriste mali da erdi finaletara, eh, egan du, deia, erdi finaletara iristea, deja gehi hiru partido. Eta laurden finaletara, iristea e, eh, UEFAN, dira beste lau partido. Zazpi partidu gehiago eh, lau hilabetetan, senditzen da. Hmm. Aritz, aritz aduriz dependentzia epatu duzu, errelean, ez da, adibidez, finbo gazton dependentzia. ez du gara zorik hor, eh? <laughs> Gainera... Zan daiteke be, bela dependentzia? Pe, bai, bela dependentzia bada. Pena, pena da eh, donostiko eta bernentzatzen eta zeferrubi joan da, eta iduriz hau ez da beste beste bat ateatzen, baina beste naz... Eh, da ez Bai, bederatzi gol baditu <laughs> bunduz digan. Bai, bai. bai, bederatzi gol, nok ditu behatzi gol errealean eh, ez, eh, inork. Inork. Eh, uste dut zirugarren markatzaile onena dela Jordi Alba eh, errealean. Sartu zuen <laughs> bereat, bere sartu zuen. <laughs> bai, etzen gaizki. Ah, ba, dira gauz egin eh, bada humorea, bada humorea, eh, jande, oartu zira, jokoz kanpon ah. badela, bada humorea. Ah, Iban Arregi. Bai, ez lokartzeko, ongi, oka. Eh, Iagamendi. Iagamendi. Aipatzen da errealeko jokalari huia, Bilbora joiten aldera gaur egun Real Madriden da, ez da batzeari, mm. agaz gutxiari da. Alau Um, joan deik tekela prestatorik nik uste ere. hori ez. Ah, be, ba, ba, nik ere ez dut pentsatzen, eh, egan Saldurik, bera, saldurik, bai aipazazu pantzok esatuko da. Eh, ara, uh, <laughs> aipatu, aipatzen du. En eduriko ez da ginen, eh? ez dut pentsatzen, uh, lehitu txiolotik ez zuela baita ez bada. Uh, Saldo nahi? Uh, utzi nahi, uh, bon gero bada. Kario aliteike, ba, ba, ba, bai, bai, Lukas. Bai, Lukas. Ez da genik ez dut sinestean, atletiken, uh, bon, bai, pentsatzen du, badala interesa, uh, zenta kusiz gure erdialdea, bon, bainat... Uh, gure uh, jokalari ura, ez dakit, nun dailan, no den bistan uh, <laughs> eh, berzen hor baita txema. <laughs> Baina ez dut baita ezpada, uh, olako uh, amaregun barne, uh, iar amendik denik, ez dut pentsatzen. Nahi zinuke? Bai, bai, bai, bai, jokalari una da, erraletik atea ia... Uh, bon. Kantera ez dela ikero usten da. Kant hiper zartzeko, panzo eta enertean. Pantzo, nola... Nola <laughs> Gaizki, baina... Bai, futbol... Bai, bai, bai, futbol profesional... Galde etzen didazu, ez dizu... Bai, bai, bai, tarantzuten didazu. Bai, bai, oi da, gana dut, kanterarik, estelarik, berda, <laughs> si, hori, normala da, eh, oa... Diruaren poderioz, badakit proposatu utela ogoita bost milioi, Madrideri. Eh, Lucas eh, Silva egina da idurizu, oi berean. Bai, orduan gana eh, idu, jarramendi, normalki aterako dela. Eta baina ba, ez da bakrik atletik uh, eh, iarramen diren gainean. Erreala. Erreala eh, ez dut uste ogoita bos milioi pagatuko duenik errealak uh, eh, iarramen zat. Badira santzagiago Xabi Alonso berriz itzultzea baino? Ba, Xabi Alonso jauzki du, zaharren etxera joitea. <laughs> Ezin ez da eke hartu... Eh, bai, aurten ah. hartuko ah. nuen. e, <laughs> bai, eh, bai aurte eh, hasieran, aurte hasieran, oita amara urte izkik, ez duketuriko aurten berantegi da, eluen urtean egitekotan, azken txasoin bat egiteko, etxean? Be, bi, deia izan da ustut, lehen itzulian, Bundesligan, e, jirugarren jokalari honena. Bai, bai, bai, bai, bai, gustora, biztan dira baiet, horako jokalari bat. Azken minutetan gira, istante, pixka nazio nazioarteko futbola ipatuko dugu, Lenik uh, bitz, nahi nituzke egan, uh, eh, ba, atletik eta reala ipatzen dugu, baina zinez martxan dena orten eh, ligan, eibar dugu. Uh, eh, bitz, eibar taz, zer diozu egiten duen sasoin? Ah, ni naiz eibar aipatzeko, behaz. <laughs> ah, faltak eibar, uste dut, ah, ongi aidera eta... Bajeala eta atletik jausik ez dira ondoan. <laughs> Ez, nik erraiteko, bikain, oso kontent, guztiaz, eibar taldea, hola, unxa hartzia, eta sustut badelaik eta hemen ikusi du uh, frantzian, uh, eh, luizinak kasu hori, ez dute federakuntzak utzi egiotzen, eh, uh, zenta, ba, mm. ez dakit zer estadio... No, hori ba. pasada kasik egi barrekin, eh? Et bai, bainan, alare, baimendu dute, eta behargako kirola, sosa bai, eman duelako egi bai, barrekin. Eta bai, zionak ekeri atxe maiten altzuen, ah. eta egin edo, ba, etxe plu ere gara, iba kustia... Eta kustia Barcelona eta Real Madrid ipuruan... Frantziako futboliga egiten ez duena, eh, ligak egiten du zela, zelaiarekiko. Ez usten, usten du, bos mila, bai. untxalaz ez da izu, baina, egiten du eksepzio bat. Eh, baina e, Espainian eh, ejan behar da zerbait, da Eibar da, ejan nahi dut... Eh, Eibar, Espainian? ez. Espainiako ligan, barkatu. <laughs> barkatu. Espainiako ligan, <laughs> Eh, Eibar eh, erraten dute dela eh, esemplu bat talde guzientzat Europan Europan eta nik iduritzen zait mhm. ikaragarria egiten dutena zenta batez ere dituzten ahalekin eta gastatu duten diruarekin. Eta zorientzekoa da, oaindik ikustea, olako gauza gertatzen direla eh, kirol profesionalean, bigarren B mailatik igotzea lehen mailara eta olako lehen itzulia itea. Eibar sortzi oita zazpi puntu. Oita zazpi puntu, pentsa, eh? Egan nahi du, doblatzen baute, begoita malau, da ikaragarria, me ikaragarria. Eh, bon, beraz, uh, Eibar, erreala Eibar, larun batuntan, Pantzo? Erganen izut zinez. Eibarren aldeiz. Eh? Eh, kasi, kasi. Hori, hori, ez. Eh, ikusi da tegeala iru urtez bigarre mailan, ez nuk izanen, baina ibarren alde. Baina, jokatzen badute, jokatu duten gogoarekin joan den larun batean, ez dut deskartatzen zero iru galtzea. Baina, badut esperantza, derbia izanki eta, be, ateratzea, hoien eh, benetazko gutxienez joaitea anoetatik eh, konten dena eman dutelako. Gipuzkoako derbiaren zat, errealak eh, eman du berroita mar eurotan sartze merkeena. Bai? Nor, normala edo ze dutzen zaizu? Uh, gaizki duritzen zait, baina gero ez dakit presioak, edo zein gisaz duritzen zait lotxagarri pagatzen dena futbol partida bat ikusteko. Gero, zena izu. Fite-fite, pronostiko bat, larumateko. Bita bat, bita bat, Iban. Ni berdinketak usten dut, eh, bana. Derbiaren zat, bana, are. Are, bana, e, hotza eta partidu ustel bat. <laughs> Iru zero eibarren alde, mi esker joaz galdeinik. <laughs> E, gana, gana du kostion, iru zero eh, gaizki jokatzen du realak, iru hartuko ituztera. <laughs> Nazioarteko... Bai, ez datziet. Fite, fite, uh, nazioarteko biberi lehenik... Ara, hoa ikusi dugu, eh, Real Madridek berritzoino, eh, guai, eh, Lukas eh, erosi berria du, atxalde untan, edo goizuntan, eh, gazte hori eh, nola izan bai, du. Odergeart. Eh, gaztea, bai. urteko gaztea erosi du. Barcelona atik zigortua da, eh, zindu urte batez edo erosi, zer, zer diozu eurtaz? Arrazoi, ah, uste du dela zenta gazte, gazte egiak fitxatu dituzte. Hori da arrazoena, bai ez dakit. Ez dakit, eh, ez dakit nun ezten iten, ez dakit zer gaitik egin den, zenta uste dut norbaitek e, eh, denuntziatu duela hori, eta horren ondorioz eh, badutela arazo hori, uste dut orain Madridek ere e, galdetzen dute gauza berdina Madridentzat, bo, Komplot bat Barcelonaren kontra? Oh, ez dakit, ez dakit. Uh, bo, enintzen... Bo... Behin hundi bat ikertatzen dela, eta gaizki ez. Ez da, egin dira urte bat gai. Izorra da, itezela, duten guziarekin ez dute Badira, beste emberik. Badira, e, gaztikatio direnak, eta ez du bolako azantzik egiten. Haundiak aipatzen baititugu, uh, Urezko baloina, Ronaldok uh, irabazia. Ba, eman dezatela, onda, ondoko amarrurtetan, Ronaldo eta Messi, jola bedein. Kriston, ah. nire iruditzen zei, Kriston zirkoa. Ba, Lutsagarria egin da. Zanako? Duzen eta e, eh, boskatzeko manera, boskak emaiteko manera, a, alde zaurretik boskak, ez dakizu zerren gainean oin agitzen direan, egan nahi du ez du gehiago, ez buru ez bustanik. Iban? Munduko txapelketa izan da, bo, noi egatatzen da txapeldun, Ronaldo eh, ez da multzotik atera ere, bo, Messi finalea da gatu da. Baina nara, munduko txapeldun bat ez da horatua, bon, betiko Ronaldo Messi, bon, na, ados niz eh, jokalari. Munduko jokalari koberena dena, dea. Enetako, eh, zenetako noi errek eh, gainera bai, atezain da, gainera... Uh, eh, Hala, bere, bere uh, munduko txapelketa ira zidu, Ronaldo ez dute eusegin Portugalekin, hona edut, soma gol markate dutula ligan, mebo, zarzentu iru, uh, Cordoba inkontra, berze iru, bilbon, fein, bon, txapelketa liga, ez da, txapelketa ira handiena. Ez da Eta Messi ere berdin, irugol zartzen du, bi penaltietan beti, bo, bero, nahi dut, hori gona dut, ona direla, nahi dut, eh, eh, ez berdin eh, berroi urtez, olako jolari batzuk usiko, benen zerra nahi dut, pantzok egiten nimezala, ze oinar, zeren gainean oinaritzen da, urrezko baloi hori, ala, ene duriko, Eta nahiko ridikulo egindu, du bere oioarekin, eh, Ronaldo. Ze tontoa den mutiko hori. Agaz, agaz finitzeko, oino nik uste atxiroaldian eh, atxirual dira, do gerta bion dira batzu, Marseillan hor... Uh, enpresak, uh, agenteak, jokalari hoiak, bon. Bai, bon. Ongi iduritzen zait. Ongi, bai, bai, bali madera. Nora goaz. Ba. Ben, nora goaz. Ba, behar ba, azkenean egun batez, eginen da benetazko garbiketa bat futbolean. Ben, eh, bueno. Ez du bai. pentsatzen, baizu sosa den likian beti bada, da, nun zer egan eta beti izaina maluruski. Izanen, izanen, izanen deno, eh, urrezko baloina izanen deno, ez da, olako zinemarek izanen deno, eh, ez da beste egiten al. Oga buruz, oga buruz zabian gira. Ferple, amatu bai, bai. hori, baina ba, gero realki ez. Be, zinema kosariak ukaintuzte? Hoi da. Palme dok, ta horiek. <laughs> Aladea edo ez. Badut beldu, eh? Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Eskertzen zaituzte gu, beraz, uh, eh, Bepantzoltzo mendi, Iban Arregi eta Iande Alfaro pilotagilea, beste biak futbol zaleak, uh, erreala eibar, larun batuntan, untan, anoetan, biztan dena horbiletik segituko dugun uh, partida, ez zuzen, ane, baina segituko duguna. Esker mila eta beste bat arte? Esker zuei. Esker bai, Esker zuei.